Bangi etorriak entzule, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur ba, burrumba, elektro txarangaren ezagutzeko tarte hartuko dugu be bidazu eskualdean kokatua den elektro txaranga unek e, ba, orain dela gutxi abiatu baitu bere dinamika. Artara, gaur, Peio, Diego eta mendik gutxira ere oian erekin izango gara ba, elektro txaranga unen inguruan hitz egiten. Lenik eta behin, kontatu digute, elektro txaranga untan zenbat diren. Bueno, taldea, e, eh, amaseik ideko dugu. Orain, bueno, berez plantilan amagozinan, eta berriki beste kide bat sartu dugu gurekin. Eta, ba, egia esan, eh, beste zenbait taldetan, talde desintetan ibilitako jendea gara. E, beste txarangetan, e, irungo bandan, lute putaz taldean, e, ondarribiko elektrotxarangan, eta bueno. Ba, azkenean, ba, aukera polita ikusi genuen, beste, beste talde bat sortzeko, beste, bueno, beste aukera txiki bat, ba, hemen, hemen gozon alde honetan ezagunarazteko, eta, bueno, guztu ezberdina ditugu asko gera, mota guztitako abestiak e, entzun eta, eta maitatu eta jotzen ditugu, Eta bueno, ba, hori da azkenean gure gure funtsetako bat, hori zabaltzea eta alik eta modu txukunenean. Eta jaigiroa sortzea gehien bat. Noiztik, eh, asizarete burrumba elektrotxaren garekin? Ba, bueno, e, eh, berez taldia sortu zen urrian amaieran edo, hor izan zen lehenengo hori bilera edo, eta hortikan aurrera zinen ensaiatzen, eta lehenengo aktuazioa izan zen e, Santo Tomas egunean irunen. Bueno, hori genuen pentsatuta lehenengo izatea, <laughs> baina azkenian eh, egun batzuk lehenago eta zitzekun beste bat, lasarten eta e, eh, izan genuen, ba, hori ere bai aurrera. Bai, nahiko bizkor joan den zehuz da, ez? Azkenean, e, bai, ideia sortu zen edikan aurrera edo, bueno, lehenengo saio eguki arte, egon den denbora tartea benetan txikia izan du da lan asko eskatu digu, baina bueno. E, polita izan du da, nahiko, <laughs> nahiko dugu gure artean eta zenbait zuen lango esker baurre ba, eraman dugun proiektua. Ze motatako taldeak aukeratzen dituz, esan duzu jaigir hori sortzeko asmo ze eh, bazaudetela, estilo edo gustu ezberdinak eh, badituzue e, taldekiden artean, e, hautak eta egiten dituzue. Bai, normalean abestiak ezberdinak izatea nahi dugu. Osea, rollo desberdin esatea, baina ezagunak, gehiengoa. Jendentzat, hori, entzutea eta esatea, oza, hostia, ezagun egiten zait, zein da, ez dakit, baina, bueno, gustatzen zait. Eta bat instrumentu, dituzue? Bueno, ba, elektro txaranga garen ez, ba, txarang, oiko txarangak egitzen dituen instrumentu ez gain, ba, ba gurean baditugu, bueno, iru, iru, iru trompeta gara, bi beste bi tromboik laguntzen dute, hiru saxofoi bai, eta gehitu ditugu bi, gitarra, basua eta eta trikitixa bat. Eta bueno, horretaz gain ere perkusioa badugu. Da nola ibiltzen zaiten txegutan. Ze hor hainbeste ate irekirik, ez? Hainbeste bai. <laughs> proiektu ere tartean paraleloki eh, zai alda zuen artean elkartzea. Ba bueno, bai, bai, hori. Eh, E, lokala eta hori, pues, azkenean ez genuna lokala hasieran. Ta non hasten gera, ba, badut bestela garaje bat asteko edo lagunen lokala ber eta ostiraletan duzu libre, zu bestea tala egitzen Ba, bilo gera, ta azkenean ba, zaila, zaila da. Zaila da gure hartan juntatzea, baina bueno. Zuek eh, esketze dituzuenean eh, zuen e, eh, itzorduak ere agendak ere nola konpartitzen dituzu edo hori ere ez da erresi izango, ezta? Mm, mm, ba, bai, bai hori eskerrak hain Googleekin eta olako gauzekin, pues hori dugula mobilean agenda eta e, jarri dezaket hori gaur dugu leito txanko ezak izer, eta beste iristen zaio horrekin, pues ongi baino bestela. Hala, eta guztiz ere batzuk ere ez gara oso soberanteratzen, eh? nik ez dakit eh, leku bat lortzea mundu hontan, ze azken aldian elektro txaranga nahiko txuntzuten dira, ez? E, festetan badute presentzia eta ez dakit modan ere badiren. Bai, bueno, txarangak leno entzuten ziren gehiago. Baina azken bola hontan elektro txarangak ez dakit, baina garrantzi hartu du. Ez dakit, jendei gustatzen zaio eta aurrera doaz. Bueno, bai... Eh, kuriosoa da, kuriosoa da, ze... Entzun, entzun daitezken kantuak oso ezberdina dira txaranga arrunt batekin konparatutakoak, ez? E, konparatutakoekin. Eta ba, bi gitarra edo basu bat eukitzeak, ba, edo soinu ekipo bat, non, non kantuak kantatu ditzazkegun, ba, asko laguntzen du. Eta, eta bai, bai, modan, modan dagoen zehoz da, aspaldian hemen inguruan etzegoen, etzegoen askorik, e, ni gogoratzen naiz, hemen irungo jaietara eta e, tolosako bonberenea txaranga etortzen zenean, eta ba, gauza berria zela, eta gero ondarribiko elektropatxaranga ere bazegoen, eta hasi dira emeki emeki ba, gehiago sortzen, eta bueno, ba, horari geragu hoien artean tartatxo bat bilatzen. Mhm. Eta bide horretatik e, ze egitasmorekin zabiltzat esan duzu inguruan ibiltzeko basma ba duzuela astapen batean behintzat, hasi berriak baitzarete, baina zuen helburua da horrela segitza pitin bat e, eh, aratago ere hurbiltzea eta aldeguna. Bai. <laughs> Azkenean bai, agertzen dena, osea, za deitzen bai dute Barcelonatik edo juteko Alba da jungo era? Gusto bai, jungo bai. Bai, muga, el, bueno, el muga, el mugarik ez dugu, baina alako barrerarik edo, edo ba, e, bat ere. Orduan, bueno, iristen ganen iristen gara, eta, eta aski gustoren dugu, ez dugu. Bai. Ba, ez duzu mugari jartzen eta aukeraik duzuenean ba, jotzeko ba, badituzue hola orain eh, internet bidez e, beti ere mhm. norberaren buru aurkezteko ba, leku desente badirenez ez zuek ze nolako webguneak edo horrialdeak e, eh, badituzue? Bai, ba, ba hori lehenengoa egin genuna izan zen Facebookeko horria Berez, Facebooken sartu eta burrumba elektrotxanan gabiatu eta horra gertzen gara hor agertzen dira bai gure argazkiak, da initugun saioen ba, bideo pare bat, eta alakoak. Eta hori, YouTube-en ere ba, e, baitu bideoak, eta e, Instagram-en ere bai, Oza, izena jarri baino... Abildua, burrun ba elektrotxaranga izenarekin, ba hor e, hor agertzen da gure kontua eta gure zenbait argazki eta ikusteko kera dago. Osa, sare sozialetan aldegun nahi dugu. Bai, hasi zarete, Daniel. Ba, beharrezkoa beharrezkoa <laughs> E, zuek zen horako taldeak entzun dituzue, oro har e, eh, zen horako influenziak dituzue, e, eh, Buaz. Ze musika duzu, eh? <laughs> Azkenian denetatik, oza, badugu taldean jendia gustatzen zaiona Euskal Roka eta olako abestiak, betikoak, oza, eh, berri tolako taldeak, eta bueno, gero ba, ba izen aldean, ba, jendia, pues hori, e, Big Bangen, jazz eta pixka tolakoak. Osa, denetatik, azkenean denetatik. Bai, bai. Azkenean, bueno, hori gure repertoen ikusten da, Disneyetik hasi eta estremoduraraino, ba, <laughs> dagoen, dagoen, ba, bide zabal guzti hori, ez? Eta e, kantuak errepresentatzen dituzue diren bezala edo zuen modlaketak ere esartzen dituzue? Ez, normalean hori gustatzen zaigu gure tokia edo ematea abestiari. Osea, aizeekin zerbait egin edo ez dakit trikiari protagonismo bat eman abestian edo ez dakit hori konpon, konponketa bat egitea. Mm -hmm. Baditugu bi, bi artista bat, hemen nero ondanak handiago eta eta beste Oskar izeneko beste saxofonista bat, eta bueno, lan handia egiten ari dira moldaketak egiten, eta egia esan eskertzekoa. Eta hori dena entxegutan, e, e zuen artean adosten duzu egero, edo ze, zaia izaten da, ez? Zain beste laguntza ere, ez nola moldatzen zareten edo nola e- lan egiteko ohitura duzu ere zuen? Bai, bueno, ba, normalean e, ba, nola denbora pilo bat pasatzen dugun elkarrekin, bai batean edo bestia ma proposamenak ateratzen dira, ah, hau jotze gustatuko lehitzak dake, edo eta bira abestia hau zepolita dan, igual saiatu harko gineke hau zezo egiten, eta eta bueno, badire abestiak ba, benetan lan askorik eskatzen ez dutenak, baina beste bait bai ba, latzagoa dienak ateratzen eta horietan ba, bi hauek nahiko indar, <laughs> indar Hori etxean lana, partiturak egin gero jaen saioan zuzendu pixkat, eta bueno, azkenian errasat ere. Bala, ze, itzuli eder bat egiten ari gara, eta gaur bairungo burrumba elektro txarangakoak balin baditugu bidatu, eta orain arte peio eta diegorekin mintzatu bagara, irugarren gonbidatu bat ere gehitu zaigu. Oiane, etorri baita, eta jagurduko bere, kaixo, unon? Kaixo, taldean. Zemo, zabiltza. Ondo, earki, ba, gustara. Bai, bai. bai. Orain arte e, izan gara e, elektrotxarangaren inguruan mintzatzen eta e, noiz hasi zineten, noiz e, nola elkartu zineten eta komentatzen eta zure aldetik zuk nola e, senditu duzu elektrotxaranga honen e, sorrera eta nola e, ari zara besteekin lanean. Bueno, egia esan nik uste aziratik izan zela proiektu bat pues, ilusio handiakin hartu genuna denak ez, berria denentzat, gaina juntatu ginen nola jendeak giro beharra genuen atola, eta, eta oso gustora eta indarra askokin hasi gara, bintzat denak dakagu kristan gogua eta hola hasi motivazio pila batekin, eta nik uste hori izan dela gure, gure indargunetako bat ez. Mhm. Eta gero ere, banuke galdera bat, eh, ez dakit pausatu den, ja, burua galtzen nahi naiz, baina e, elektro txaranga baten aritzeak eskatzen du ere pixate eh, aktore lan, edo behintzat, ez, beste prestutasun bat, jendea baituzu parez pare, ere? Ba, egia esan bai, ez, eskenean... <laughs> ba, lehen zeu bat edo, ez, baina azkenian, bai, jendea parez pare duzu, eta, eta, eta, bueno, ba, kantua goten zaten bitartean ba, antzerki pixkatera egiteko aukera eta, eta bueno, sortzen den zehose da, ez? Azkenean gustora zaude, ikustu zu jendeak erantzuten dula eta, eta ba, bueno, dantza pixkat egiteko aukera ere badago eta hortan ere saiatzen gara. Bai, eta askotan ere igual gure, ez, gu igual ez dakagulak egun honena o lo sea, eta gero jendeak ere transmititzen dizunakin, igotzen zera segituan ere. Osa, ikusten zu jendea bultzatzen dizula zuri bere, bere girora eta horrela, Eta horre, horrek ere hori, ez, laguntzen digure bai, pues motivatzen. Ba, poxa ematen bai, du. Bai, bai, beste taletako piezak eh, jotzen dituzue, ez dakit nik sorkuntzarik ere e, eh, baduzen buruan, edo hori bidean e, etorrikoen zerbait izango den, edo e, bueno, zuen e, asmoa. Berez, oainikan ez du olako pentsatu, hasi baina ateratzen bada zerbait, eskatzi dutela besti bat egitea edo olako zerbait, prez gaude egiteko. Nik uste ez? Bai, bai, noski bai ez. Azkenean, batxaran eta normalian beste talen bertxibak eta alako egiten dira, baina baina badugu badugu kapazitatean ikuste alako <laughs> kantu politen bat sortzeko eta eta aukera sortu ezkero, desde luego horrekin, horrekin ema, hasiko gara. Uh Eta ondoko hitzorduak baitu ze? Bueno, ba, ni egia bai. esan... Ez. Ez dakit. E, beste dugu, ni pixka deskonetatu. Ah, mila, ezken Bai, bueno, e, berez badugu bat, Ila Zabalen, urrian amaieran, baino konfirmatu gabe bendikan. <laughs> baino, bueno. Izango duzu eh, aurki gu ikusteko aukera hor nun baita. <laughs> bai, atortze, ja, inauteriak taulakotan, ja festak hasiko Hori da, hori da. Eta besterik e, zuekin harremanetan jartzeko aukerarik bada, en, entzuleren bat balin badago, bere eh, herriko festetan antolatzaile edo zuen gana jotzeko asmoa du, e, zuekin harremanetan jartzeko erresi izango da? Bai, ba, hori doa, akagu Facebookeko bueno, webgune bat, gero, e, bai, Instagramean altamana gaude, Gero bagu gure e-maila, zenbakiak, eta, bueno, sati ja probatxat eta zatez. Bai, bai, e, eh, bure, Facebookeko izena, Facebookeko izena da burrumba elektrotxaranga. Bai, nago horkitu, sartuta lengua. Gero Instagramen, ebai eh, burrumba elektrotxaranga berdina. Ezki erreixa. Bai, berdin berdina. Eta gero e-maila, eh, burrumba elektrotxaranga arroba gmail.com. Eta hola, e-maila, Facebook edo lo Ba, ebertan agertzen dira bai telefonuak eta baita bai. deitu nahi izan eskero, deitu zai, beti ongo da norbait telefonoan beste aldian nore erantzuteko prest. Bai, eta kuadria eber hori erartzeko prest, ez? <laughs> Bai, bai, ba, guzti honekin geratzen gara beraz, e, eskertzen dizut benetan, egun arruildu izana, da, e, placer bat izan da, eta... Ba, emi eskertzen dira. nabil buelta manez hola nabil ni Egin dut nik gau ez, ur sortak nik eman ditut mu Ba entzune, gaurkoan, juntar arte iritsi gara, eta nera aldetik besterik ez, nahi duzun arte, Aio. I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark. hear babies cry. baina zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekara initik ez!